vamos a arrancarlo con altura. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. la Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. con altura. Y joven para la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y joven para la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Uh. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu vaya y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú lo si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Dice mentira que me mate. Flores azules y quilates. me mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas de trabajo que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiado noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos para que no Vamos, Vamos, vamos a esperarnos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Porque se vamos, vamos. Porque ya dura.